Ве повикувам сите заедно да отвориме во нашите Библии во првото соборно послание на апостол Јован. Прво соборно Јованово послание, каде што ќе почнеме да ги читаме зборовите од првата глава, од самиот почеток, значи, на ова послание, првата глава, од првиот стих па надолу. Уште еднаш прво Јованово послание, прва глава, од првиот стих па надолу. Дали отворивте таму? Вие кај што листавте, мислиш. Почнам да читам. Оне што беше од почетокот, оне што го чувме, оне што со очите своји го видовме, што го разгледавме и што рацете наши го опипаа за словото на животот. И животот се јави и видовме и сведочиме и ви го навестуваме вечниот живот, кој беше во Отецот и нам ни се јави. Оне што го видовме и го чувме, тоа и ви го навестуваме, та и вие да имате заедништво со нас. А нашето заедништво е со Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Тоа ви го пишуваме, за да биде радоста ваша подполна. Колку убави зборови? За кого се запишани овие зборови? Знаете, по Новиот Завет имате разни посланија кои што се точно адресирани до некого. А до кого се адресирани соборните послания? Зошто се наречени соборни? Или, ако го користим оригиналот на тој израз, соборни, католички. Соборни. Што значи соборност? До сите. До сите кои? сите цркви, сите верници. Значи, поимот соборност ги опфаќа сите. Ги опфаќа она што овдека апостолот Јован го нарекува заедништво. Или во други преводи, во постари преводи се користи зборот обштење заради кои првите христијански цркви се нарекувале обштини. Зборот обштина како таков, потекнува од, од црквата. Тоа е христијанска терминологија. Не потекнува од локалната самоуправа. Еднаш ви реков дека постојат многу поими што се користат во политиката денес, кои што како поими, како зборови, потекнуваат од црквата, и тоа од рано христијанскиот период, например, зборот председател. Зборот председател постои уште од апостолско време и не се однесува на председатели на држави, затоа што тогаш немало председатели на држави. Со државите владееле цареви, кралеви, туку се однесувал на кого? Што значило зборот председател во црквата? го значало оној кој што ја имал првата столица во буквален превод, Осно, не, не треба да се преведува тоа, тоа значи првото седиште, а кој бил тој? Тоа бил епископот. Тоа бил оној кој што председавал или предстојувал со една христијанска општина. Оној кој што ги причестувал верните. Они кој преку кого, значи, таа Божја благодат, таа причест се разделувала на сите. И зошто се вика зборот причест? Причест. Зато што секој поединечен верник е како една честица, како еден дел од Христовото тело. Да се причести, значи да се соединиш со Христовото тело. Да бидеш дел, честица од тоа лепче, во конкретниот случај. Така и зборот „обштина“, Значи, една локална христијанска заедница. Да се вратиме меѓутоа на самиот почеток на овие зборови од првата глава Интересно е што во, во првиот стих забележувам нешто што е сосема спротивно на представата што повеќето луѓе ја имаат за верата. За повеќето луѓе, верата представува мислена именка. Бог представува мислена именка. Апостол Јован тука го споменува словото на животот, зборот слово, збор, реч, што е тоа? Нешто абстрактно, нели? Значи, повторно, мислена именка. Иако малко по-конкретна, бедеќе зборовите може да се слушаат. Но, зашто зборува апостолот? Оне што го чувме, но дали само нешто што се слуша? оне што со очите своји го видовме, што луѓето велат да видам па да поверувам. Апостолите со очите своји тоа го виделе. Тоа за што тие ни сведочат, го чуле, го виделе, и сега не била тоа некоја измама или нешто што се причинува, како што некој може да ве измами, некој магионичар, например. Значи, не само што нешто сте виделе, сте чуле, туку нешто што сте разгледале. Го разгледавме, вели, го испитавме со други зборови. Имавме и доволно време и можност да го испитаме сето тоа. И дори што рацете наши го опипаа, може нешто да биде по конкретно од ова. Нешто што ќе допрете. А што е сето тоа? Словото на животот. Ни брекле словото, речта, зборот е нешто што најмногу може да се чуе само. Мегуто како сега тоа може да се види, како сето тоа може да се опипа, Како се да тоа може да се разгледа? Апостолите зборуваат и се што тие зборувале, и сета нивна проповед, не било ништо друго, туку нивното лично искуство. Може би единствен исклучок апостол Павле, кој што навлегувал во подлабоки води. Мегутоа, тој бил и равен. кога вели апостол Јован за словото на животот, пред тоа, кога започнува стихот, вели дека тоа било нешто што беше од почеток. Сега да се сетиме на неговото Евангелие. Од почетокот беше што? Речта, повторно тоа слово. Што значи тоа слово? Таму ни вели апостол Јован, значи во Евангелието, дека тоа слово беше на почетокот во Бога. Беше во Бога. И потоа што? И тоа слово беше Бог. И тоа беше на почетокот во Бога. И понатаму што се вели? И тоа слово, таа реч, Има време, додека стане тело. <laughs> Тој дори во 14-тиот стих. Но веднаш после овие зборови таа рече што се, што таа што била во Бога, што самата таа била Бог по природа, се стана преку него, преку кого? Преку словото. Значи, ако е речето, ке треба да биде преку неа граматички, но словото е во македонскиот превод, значи преку словото и ништо од сето оно што настана без словото не настана. И сега да се вратиме ние на нашето соборно послание. И да видиме како заврши првиот стих за словото на животот. Што е тоа што беше толку конкретно за апостолите. Опипливо. Материјално. Материјално. Што е Исус, да речеме, за, за нас денеск? Дали е нешто материјално? Кречете не, не, мислена именка за неверниците. Но, вие може би сте имали искуство со Светиот Дух, па знаете дека, дека навистина постои тој Христос. Но не сте го видели, не сте го чуле. Сепак, има ли нешто материјално? Има. Небот и виното. Самата причест е материја. Но, нема да навлеземе сега таму. Да се вратиме на вториот стих. За словото на животот. Значи, во Евангелието се преку него стана, значи, преку тоа слово се било создадено, па само, со самото тоа и целиот жив свет. Самото тоа слово било живот, за словото на животот. Самото тоа слово е живот одавна, носи живот. И сега втори сте вели, и животот се јави. Значи, кај беше тој живот? Беше во Бога. Или во прекратките на Отецот. И животот, Словото на животот. И тој живот се јави. Што значи тоа се јави? Или се објави? Или се покажа? Се јави. Што значи, ово е тој момент да, ова е тој момент. Значи, Словото беше цела вечност. Си беше во Бога, на почетокот беше во Бога, Самото тоа беше Бог по природа, ама тогаш кога се јави, тогаш кога излегува, тоа е раѓањето на единородниот Божи син. И за тоа сведочат и учениците на апостолите, така наречените апостолски оци. Например, Во средината на вториот век, познатиот маченик Јустин, философ, така се вика, бидеќи бил и филозоф, пред да се обрати во христијанството, а пострадал со маченичка смрт во Рим, пишува во врска со раѓањето на единородниот Божи син, дека тој бил роден од Отецот, но на еден посебен начин роден во смисол на Божијата сила и во смисол на неговата мудрост. Или Вет го споредува Исуса, Божиот син, со мудроста од а, книгата Мудри изреки или Соломоновите изреки. И животот се јави и видовме и сведочиме и ви го навестуваме вечниот живот. Значи, тој живот кој што се јави е вечен живот. Но тој живот беше во Отецот. Сега, дали подобро ја разбирате природата на Божиот син? Божиот син е Бог по природа, но рековме не е Бог во персонална смисла. Еко што Ева е човек по природа, но не е Адам, односно не е човекот персонално, незиниот маш, е човекот во персонална смисла. И јас сум Адам по природа, ама не сум Адам персонално. Јас сум Јани персонално. Адам беше првиот човек. Така и Словото е Бог по природа. Мегутоа, сето тоа што Словото го има, сета таа полнина на Божеството, сето, сето тоа што тоа Слово представува, сета негова божественост, неговиот живот, кој што е вечен, исто така, е од Отецот. Сето тоа е наследено, примено од Отецот. Затоа што Отецот е оној Бог кој што е извор на се. Меѓутоа, од Отецот не се раздава ништо, а да не помине преку Синот. Елена Вајд вели, Христос се примил од Отецот, че се што тој има и се што тој е представува го примил од Отецот, но примил со каква цел? За да даде. Примил за да даде. Тој представува каналот. Примил за да даде. И сега третиот стих. Оне што го видовме и го чувме, тоа и ви го навестуваме. А зошто? Зошто апостолите тоа го навестуваат? Која е причината? За да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со Отецот и Неговиот Син, Исус Христос. И последното, сето тоа, зошто? Зошто да имате такво заедништво? За да вашата радост Тоа ви го пишуваме за да вашата радост биде каква? Подполна. Сакате ли во вашиот живот да има радост? Во нашиот живот има и тага и радост. Но во зависност од што е тоа така? Од околностите. Меѓутоа, овде Словото не ни зборува за таква радост. нешто што ќе наиде како радостна вест. Самото Евангелие е радостна вест. Мегутоа, тоа е вест која што носи подполна радост. Самата вест носи радост и таа радост останува се додека се верува. Самата вест. Дали сакате вашата радост да биде потполна? Пошто што друго е смисол на живот? Што друго би било полнина на животот? И како, како можете да имате таа потполна радост? Значи, радост која што ќе ја задржите и тогаш кога се случуваат немили работи. И тоа што ќе ве обзеде тага, ние нема да ја загубите таа радост за која што овде станува збор. Таа радост се добива само преку заедништво со Отецот и Неговиот Син, заедништво со апостолите, заедништво со кого друг? Заедништво со сите верни. Обштење. Ја имаме ли ние таа радост? Го имаме ли ние, со, со други зборови, го имаме ли ние тоа заедништво? Ние не знаеме што е ова заедништво за кое што апостолите зборуваат. Ние, за жал, имаме едно индивидуалистичко свакење на христијанството. И тоа го наследивме од протестантизмот. а протестантизмот беше реакција на нешто друго. На еден централизиран систем, на една диктатура, ај нека биде така. На едно човекобоштво, не на богочовештво. Исус е богочовек. Бог кој што станал човек. А што е човеко Бог? Човек кој што се направил себе си Бог. И таков се наметнал и се наметнува и сака да владее со целата црква. Човек да владее со целата црква. Меѓутоа, во рано христијанската црква не постоело ниту ова, ниту човекобоштвото, еден човек да се наметнува еден епископ да сака да владее со сите, тој може да се биде зборот владе, владика, во својата општина, прв, за своите верници, за своите гјакони, старешини, но не е со другите цркви. Мегуто, исто така не постоело ништо. Не постоело ни ова индивидуално свакење на христијанството, кое што било само реакција на човекобоштвото. Што значи, вистинското Евангелие ни зборува за богочовештвото, соединување на Бога со луѓето, соединување на човечкото со божественото, причестување, земање удел на нас како луѓе со неговата божествена природа. Тоа бил и вистинскиот идентитет на црквата. Црквата не е ниту а, некаква структура или администрација, ниту пак представува само збир на верници, кои што имаат исти теоретски верување или вероисповед, туку црквата представува телото Христово. Ова е промашено. И заради тоа постојат, заради тоа реков, тие не знаеме што е ова заедништво за кое што Библијата зборува, за кое што апостолите зборуваат. Затоа ние имаме и едно протестантско свакење на светата вечер. За нас е тоа само символи на Христовата жртва. А зошто така рекле протестантите? Зашто тоа било реакција на оно што го рекле католиците, а, а, а они што рекле? Они имат еден магиски пристап, дека кога свештеникот ќе изговори, ќе ги цитира Христовите зборови, обичниот, обичната субстанција на лебот и на виното се претвора во субстанцијата на Христовото тело и на Христовата крв. Отфрлајќи го тоа, протестантите рекле, а, па тоа е само символ. Дали така верувале првите христијани? не верувале ниту како католиците, ниту како протестантите. И токму тоа, во пораката на Джонс и Вагонер, тие Вагонер конкретно дошол и до оваа вистина. Тој го открил, тој го открил вистинското значење на, на светата причес, онака како што го верувале првите христијани. Тоа е вистинско тело и крв Христова, но не на начинот на кој што католиците велат, демек свештеникот може така да го, <laughs> да го произведе сето тоа. Туку во еден друг смисол, во оној евангелски смисол, според кој сите сме делови од Христовото тело, според кој Елена Вајд вели во Ковниш на вековите, дека и секој обичен грешник, кога јаде дома леп, за да го одржува својот биолошки живот, Тој не прави ништо друго, освен што се храни со телото на Исуса Христа. Затоа што таа жртва која што била платена на крстот е платена за сите луѓе. И сите луѓе веќе имаат а, придобивки од таа жртва. Нивниот сегашен биолошки живот и на најголемите неверници е благодарение, постои благодарение на таа жртва. За ова може да зборуваме некогаш друг пат повеќе. Нашето заедништо, вели апостол Јован, е со Отецот и Неговиот Син Исус Христос. На три саботи зборувавме малку повеќе на оваа тема. Се секавате, што беше таму, како беше дефиниран вечниот живот во Јован 17 глава? што е вечниот живот. Да те познаат тебе, единствениот вистински Бог. Кој беше тој? Отецот. И, дали само Него? Не. Затоа што без Синот ние не можеме да го познаеме Отецот. Отецот не го видел никој никогаш, вели он. Преку делото на Синот ние ја запознаваме љубовта на Отецот. Еведна мислеше тогаш, планирав, но тогаш немаше време да ја кажам. Рековме дека какво свакење, каква представа имаме за Бога, тоа ќе се одрази врз нашиот духовен живот. Например, рековме дека многу протестанти се склони затоа што имаат Значи, постои едно католичко, но постои едно протестантско свакење за тројството. И едното и другото е погрешно постои, се разбира, постојат оние учења кои што а, не го признаваат Христовото божество, например, аријанството, јефовините сведоци денеска и така натаму. И тоа е погрешно. А вистинското е оно што Библијата го кажува. Сетиме на 1 Коринтијаните 8.6 беше. А ние имаме само еден Бог, Отец, вели апостол Павле, од кого е се. И еден Господ, Исус Христос, преку кого е се. И најголемиот дар што Господ можел да го даде, Светиот Дух, е од Отецот, а преку Синот. Кому треба да се молиме, според Библијата? На Отецот, преку или во името на Синот. Тоа е вистинскиот однос и вистинската представа за Бога. Зошто? Затоа што од Отецот добиваме се. Но, сето тоа што Тој го дава, ни доаѓа преку синот. Значи, сета таа радост и секој можен благослов. Што мислите, зашто првите христијани, иако апостолите им рекле на соборот во Ерусалим, чувајте се само од овие четири работи. Сепак тие биле верни на многу повеќе од тие четири што се споменати во, се споменати во закон. Зошто? пример, дали знаете дека евреите никого не го сметаат за обврзан, например, да ја празнува саботата, кој што не е евреин. Ако вие не сте евреи, евреите не сметаат дека вие сте обврзани, дека треба да ја празнувате сабота. Ако станете евреи, е тогаш ќе тие ќе сметаат дека и вие сте обврзани да ја празнувате сабота. Првите христијани не биле евреи тие што потекнувале од, мислам, првите биле, но тие што дошле од незнабожство, не биле евреи, но ја празнувале саботата. Зошто? Зато што тие го познале единствениот вистински Бог. Оној Бог кој што го создал светот за шест дена, а седмиот се одморил, бил оној Бог кој што покажал толку голема љубов кон нив, што го жртвувал својот единороден син за да тие живеат. И каква е реакцијата сега на еден а, незнабожец кој што, кој што ја разбрал и поверувал во оваа вистина. Тој ја запознал љубовта на Отецот. Меѓутоа, во протестантското свакање за тројството, се што паѓа на прв план, љубов ли е, милост ли е, благослов, сето тоа е од Исуса. И луѓето му се молат на Исуса. Отецот е некако како символ за праведност, за строгост, а Исус е тој кој што ни ја покажал љубовта, милоста, простувањето и така натаму. Но што вели самиот Исус во Евангелијата? Тој вели дека мојот отец е таков, како таткото на изгубениот син. Мојот отец е таков, како они што му простил на должникот. Мојот отец е сето тоа. Што разбира, и он е, и Исус е тоа, ама зошто христијаните, зошто го губите предвид отецот? Би сакал да прочитам некои цитати. Беше поставено прашањето за тоа како треба да го сватиме тоа Христово раѓање од Отецот. Немаме време да многу се задржиме на таа тема. Беше поставено тоа прашање како мислам, се постави како потреба, како реакција на тогашната проповед. Јас би сакал да ви кажам само зашто јас сметам дека, како што Библијата учи, Божиот син е вистински син Божи, роден од Отецот, а сепак совечен на Отецот. Значи, не е нека што има почеток во времето. Што е тоа вечност? Брат Борче го даде најдобриот одговор. Со, со изразот на лицето. Нешто што ние не можеме да го сватиме. Бесконечност, ке речете. Што е тоа бесконечност? Ако ја употребиме таа математичка Знаете, математиката постои символ за бесконечност, таа легната осмица, не, сте видели си, сигурно сите. Зошто се потребува тој символ? Зошто е потребен во математика? Ајде прочитаме неколку цитати. Еден од нив се наоѓа во книгата наречена доктрината за Христа, напишена од еден познат адвентистички пионер Вилијам Прескот, близок соработник на Джонс и Вагонер, како и на Елена Вајт. Во 20-та страница од таа книга, издадена 1920 година, стои запишено Синот е еднаков со Отецот во се, освен во оно што се подразбира под поимите Отец и Син. Тој е еднаков со Отецот, например, во тоа што има удел во целост, или целосен удел во татковото постоење од вечноста и неговата бесконечна сила мудрост и љубов. Но, сите овие атрибути, Отецот ги поседува сам од себе. Че сето тоа, дури и татковата вечност, сето, сето, сето негово божество, неговата бесконечна мок, мудрост и љубов, сето тоа Отецот го поседува сам од себе, додека синот го прима како наследство од отецот. Во тој вистински смисол и само во тој смисол Отецот е поголем од Синот. Понатаму вели на истата страница, Очигледно е дека кога се работи за вечен отец, а и за вечен син, истовремено, тогаш не е можно да се зборува за постар или помлад. Да се потребуваат такви поими. Кога концептот на синовството ќе го подигнеме надвор од времето во вечноста, тогаш овие елементи кои што се присутни во кај човечките татковци и синови, одеднаш исчезнуваат. Кои се тие елементи? Елементите врзани за време, постар или помлад. Што во вечността не се старе, не може да има постар. Да видиме сега што ни кажува Елена Вајд. Елена Вајд знаци на времето списанието 3. мај 1899 година. Во врска коментирајќи ги Христовите зборови од Јован 8 глава. Вистина, вистина ви велам, уште пред да се роди Авраам, јас сум, во контекст на тие зборови. Елена Вајд вели, Овде Христос покажува, им покажува, се мисли на учениците, односно на евреите со кои што разговарам, дека иако тие можат да го сметаат неговиот живот на помалку од 50 години, неговиот телесен човечки живот на земјата, сепак неговиот божествен живот не може да се смета со човечко сметање. Христовото постојање пред неговата инкарнација или пред да стане тело не може и не се мери со бројки. Ова е вечност. Вечноста не е некоја бесконечно далечна точка на правата наречена време. Ако е така, никош нема да ја достигнеме таа вечност. Или на негативна страна, ако идеме вечноста, значи, <clears throat> ако некој постои од минус бесконечност, никогаш не може да дојде до нулата. Не може да помине, не може да помине бесконечно многу време. Тоа не, не, не, не може да помине такво нешто. Колку и да трчате кон вечноста, или од вечноста, исто како да тапкате на, по место. Ако го разбравте. <laughs> Но, поентата е следнава. Оне што го кажува Елена Вајд, дека Божиот живот не може да се мери со човечко сметање и со човечки бројки. Тоа е вечност. И уште малку само математика. всушност, уште еден цитат од Елена Вајт, библиски коментар, седма книга, 919 страница. Иеко ние може да се обидуваме, размислувајќи за нашиот создател колку долго тој постоел, како и за други прашања, например, како злото првпат влегло во нашиот свет и тие работи, ние можеме да мислиме за сета тоа, додека не паднеме онесвестени, и исцрпени од нашето истражување, а сепак и покрај се да тоа постои бесконечност <laughs> пред нас, значи ништо не сме направиле. Забележите дека оно што го каже Ренавајт не значи дека божествениот живот е нешто што може да се изрази со бројка која што е непозната за луѓето. Колку год да е голема. Туку дека не може да се изрази со број. Тоа е вечност. Чи значи, кога, кога велат учебниците по математика, односно тие што ги напишале, дека со нула не се дели, тоа е вечноста. Знаете, ако се подели некој број со нула, знаете што се тоа Бесконечност. Бесконечност. И сега што значи бесконечноста? Таа да, не е број, бесконечноста не е број. Тоа е символ кој што означува дека резултатот на тоа делење е неопределен, не може да се знае. Не може да се знае колку е некој резултат на делење со нула. Неопределен број, затоа се пишува бесконечност. Значи, вечноста е нешто што не може да се мери со временски категории Затоа, кога Библијата вели дека Христос има почеток, ама во вечноста, е во право и за едното и за другото. Затоа што почетокот го има од Отецот, ама тоа не е почеток во времето, како создадените существа. И Светиот Дух, Светиот Дух извира од Отецот. И Светиот Дух е секојаш вечен, затоа што <laughs> Отецот е вечен. Меѓутоа, Светиот Дух има почеток во, од него избира. Или, како што рекол Ориген, Христовото рагање е исто толку вечно, како и сјајот, а ние би можеле да речеме топлината или светлината, што излегува од Сонцето. Сонцето е една работа, неговата топлина и светлина се друга работа. Но ова второто излегува од првото. Секога сонцето би било вечно, оцекувашко, да би постоело. Колку, колку би биле неговата топлина и светлина. Со други зборови, кога велиме дека некој нешто е вечен, тоа значи дека ние не знаеме да кажеме колку е стар и дека не може да се каже колку е стар. Едноставно, не треба да се занимаваме со време, Доволно е да го веруваме она што Библијата го пишува. Дека Божиот син е вистински син, роден од Отецот. И точка. Филозофија нема. Роден од Отецот пред сите векови. Нема што сега да навлегуваме тука и да се обидуваме да го објасниме тоа, кога секој таков наш обид е лут, безполезен. Но важно е да знаеме дека постои вистински Отец, кој што има вистински син, Дека тоа не се обични улоги, дека тоа не се фигуративни изрази. Тоа е многу битно да се знае. Бидеќи вашето заедништво треба да биде со Отецот и Неговиот Син. Не со некои фигуративни божества, кои што само глумат Отец и Син како што учи протестантското сваќање за тројството. Дали сакаме да имаме заедништво со Отецот и Синот? Дали разбираме што значи Или сакаме да се останеме во едно индивидуалистичко христијанство? Смисол, Ова е символ на Христовото тело, символ на Христовата крв, и тоа е точно. Мегутоа, бидеќи, ние велиме дека е само тоа, ја можем да си бидем искаран со мојот брат, па ја можем да имам скаран со ние браке и сестри и понатаму, а јас пак си земам сет вечер, бидеќи, ова е само символ. Разбирате ли, како ние не разбираме што е тоа заедништво за кое што зборуваат апостолите? или како што раното христијанство ја подразбира и светата причест, и црквата како обштина како заедништво. Вели апостол Павле, кога се собирате заедно, во оригиналот стои на едно и исто место. На едно и исто место што вели рускиот теолог Афанасиев, во првите четири века црквата, значи пред појавата на папството, во првите четири века црквата има, ги, ги почитувала оние апостолски правила, според кои во еден ден, во еден изден, не треба да има повеќе од едно, повеќе од една причест за, за таа општина. И што не треба да има повеќе од еден епископ за таа општина. Зошто? Затоа што ако има двајца епископи на исто подрачје, тоа е знак дека постои раскол. Ако имате две богослуженија во изден, кај што го, на тие двете ќе се дели лебот и винот, телото и крста Христови. Тоа е знак за раскол. Во првата црква тоа го немало. Како што вели Афанасије, таму важало правилото секогаш сите и секогаш заедно. Прекрасни зборови. Што ќе зборат заедно? Сите, мнозината, да станат едно. Како можат мнозината да бидат едно? Ај, мажите и да жената може да бидат едно. Мегите, како може сите верници да бидат едно? А, кога сите се во Христа, стануваат. Е, значи, зборот заедно, не значи друштво. Зборот заедно исто така црковен термин. Тук го означува единството со Христа. Не само духовно, туку и телесно, затоа што причеста е материјал. Се причестуваш со Христовото тело и со неговата крв. А се разбира се до тоа Духот Свети е тој кој што го произведува тој ефект во, во, во вашите срца само нафрлив, само толку дозволуваше времето некои работи за кои што верувам да ќе размислувате. Може би за некого се нови овие работи, меѓутоа тоа е тоа. Тоа е тоа. Има уште многу што што можеме да научиме од Евангелието, од она најскапоцена вест, како што Елена Вајт ја нарекла, а така која што и ден денес е се уште по голем процент непозната, а за упатените теолози и неприфатлива. Се уште, ден денес. Нека со овие апостолски мисли Светиот Дух не поведе, не воведе сите нас во обредот на понизност. Јас ги замолувам прво нашите сестри, тоа да го направат, а потоа ние страдате. Нека му е фала и слава вечно. Амин.